ุสังกายฟังเราประสงค์ตรวจปริตักมงคลให้เป็นสิริให้เป็นมงคลของตนญาติโยมโยกลานก็ตั้งอกตั้งใจฟัง อยู่ด้วยความสงบแม้มากวันจิตวันใจปิดไว้คือโทรศัพท์โมตัสสะภะคะวะโต วะตสัมมาสัมทัสนตัสสะะวะโสัมมาสัมัสุทธังสงกัจามมังสรนงกจามสังังสงกามดุติยัมปิุทธังสังกัจฉามิ รรมังสรนังกัจจามิดุริยมปิสังฆังสรนังกัจจามิตาติยมปิพุทธังสรนังกัจจามิตาติยมปิธรรมังสรนังกัจจามิตาติยมปิสังฆังสรนังกัจจามินะโมราโตธรรมาสัมพุทธัสสะมะยะสิ ตมะธรรมัสสะสวะคาตเสวะเตริธานาโมมหาสังฆัสสะเวิสุทธาสิลาติพิโนนาโมโอมาตยารัาสารัตนาตยัสสะตุกังนาโมโอมากาติตาสาะตัสสวัตุตยัสเินาโมการาปภาเวนาวิคัชันตุปะโสวา นาโมกาลานุภาเว โสจาภูเปจกตาปุญญาตาอาตาสัมมาปณิทิจาเอตัมมังกลมุตตมังบาหุสัจจันจะเสปัญจาวินายโยจาสุสิงปิโตสุภาสิตาจะยาวาจาเอตัมมังกรมุตตมังมาตาปิตปัฏฐานังปุตตานารัสสังฆโหอานาคุลา มมันตาเอตัมมังกรมุตตมังกานันจะธรรมจริยาจายาตการนันจะสังฆโมอานาวัจาอิกัมมานีเอตัมมังกรมุตตมังอารติเวรติปาปามัชฌปานาจะสัญญโมอาปะมาโดจะทำเมโสเอตัมมังกรมุตตมังทาร กาเลนะธรรมสวานัง เอตัมมังกรมุตตมังขันติจะโสวจัสตา สัมมานานัญจสนักาเลนะธรรมชากัจจาเอตัมมังกรมุตตมังตาโกจะพรหมจริยญจาอริยสัจจานัสนัง เยปานาสติกิริยาจาเหตัมมังกรมุตตมังบัวทัสโลกธรรมเมหิจิตตัญญาสนกรรมปติตาโสกังยยังเทมังเอตัมมังกรมุตตมังเอตาลิสาลิกทวานาสัพพตมังปราชิตา สาปัทาโสทิงกัจฉันติตันเตสัมมังคารมุตตมันติปยังโมตติสังฆาโตธรรมานังวิจโยตัสสะเวริยปินิปาสติโอทังคาจตัสสะปะเอสามานุเตอโคทังคาสัตเตเตสัมมนา ปดังเอกัสมิสสมเยนาโทโมคลานันจักสปังเยลาเนรุติเตนิสวาโกสังเคสระเนสเยเตจัตังมพินังทิสวาโลกาลุจิสุตังคเนเอเตนะสะจวัตเทนาส านาเปตวานาสาตรังสัมโมนิตวาจะอาภาคาตัมมาหุทธาสิทานาโสเอเรนะสาตวาเชนาโสทิเตโหตุสัพะราปานินาเตจะอาภาคาจินนันนัมปิมเหสินังมาคาหตาจิเลสาวาปัตตานุปฏิธรรมตังเอเต ันจะสัพโรกัสเมมานาสัมปาวเยอปริมานังวัวทังอาตัวจริยัญญาอาสัมปาทังภเวรังอาสัมะทัง เอตัญญาลังนิสิโนวาสยานโนวายาวะตัสสะวิสตามิโตเอตังสตินละอิตยาปัมมะเมตังวิหารังอิธามาโะ เอลินจานุปคัมมาสิลาวารัสเนนะสัมปันโนกาเมสุเวนยะเทธังนานิชาตุขะปัสยังปุนาเวตีเตียนนุนเมตังอวมังกรันตาโยจามนาโกสกุณาสัสโตปาราคาโหตุสุปินังอกันตังบุทพานุภาเวนังมินาสเมนโต ยันตุนิมิตังอวมังคลันจา โยยามนาโปสกุณาสัสโตปาปะคาโหตุสุปินังกันตังธัมมานุภาเวนาวินาสเมนโตยันตุนิมิตังอวมังคลันจา โยยามนาโปสกุณาสัสโตปาปะคาโหตุสุปินังกันตัง สังขานุภาเวนาวินาสเมนตุนังกัตตยาขปตานังปาปะกามิวารณาปาเยตัสสานุภาเวนามันตวะเตสังอุปาทเวนังกัตตยาขปตานังปาปะกามิวารณาปาเยตัสสานุภาเว ยาปโกตานามปาปัสสหานิภาระนาปาเลตัสสานุภาเวนาหันตวาเตสาโอปาตะเวมวันตุตาพมังคาลังรักขันตุสัพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนาสดาโสติวันตุเตภาวตุสัพ นตุสัพเทวตา